Unang gabi niya kung nakasama pag hindi na Sabi niya madami kang babae o hindi ah Kasi sa ngayon ikaw ang gusto kong makita Habang merong alak sa aking basong malamig ah Masaya Pero paano kung wala kong kaya Tulad ng kasama mong iba Huwag ka pa din sana mawala lang sa panaginip Alaala na naglalaro sa malikot na isip May ibang nasa harap na Ba't ikaw ang madalas na Aalala pag wasak na ako Pwede bang sa'kin ka na lang ah Sana Huwag ka magsasawang maalala Kung ano yung ating nagawa Sa unang araw mo ko nakilala Kasama siya isang bestie Madalas tatlo kapag ready Yung iba sabog lahat sexy Yung isa na mas matanda pa sa akin Pero may daladalang candy Nung ikaw kasama ang sex Nasabi kong sakin ka na lang fake pee Unang gabi niya ako nakasama pag hindi na Sabi niya madami kang babae o hindi ha Kasi sa ngayon ikaw ang gusto ko makita Habang merong alak sa aking basong malamig Sa isip mo lagi akong may iba mga gabing ako lang mag-isa Habang hindi ko pa din malimutan Na mas masaya kapag katabi ka Ano mang mangyari maraming gawain Tumawag ka lang ako'y parating na Mundong magulo na to natatakasan ko lamang Sa kada kasama kita Dami nilang sinasabi Pero mas maniwala ka sa akin Kasi nga iba na ako sa dati Nung ikaw nakasama ko lagi Pero kailangan kita di ko kaya gawin to Nang ako lang din ko sakali Kahit nakakapagod na din Pumapawi kapag kagat mo ko sa labi Magulo ng karaan ko Di masabi sa harap mo Andyan ka na isang tawag lang sa yung kama na bilanggo Medyo bago lang lahat sa akin parang di ako sanay sa ganto Kasi kahit parang kaibigan lang kita ikaw na yung mahal ko Masaya Pero paano kung wala kong ka Session complete. Do you wish to extend your session? Shanty, dope. Initializing session number 127. Initializing ka pa din sana mawala ah, Larawan mo tumatakbo hanggang sa panaginip Alaala na naglalaro sa malikot na isip May ibang nasa harap na, ba't ikaw ang madalas na? Aalala pag wasak na ako, pwede bang sa'kin ka na lang ka magsasawang maalala Kung ano yung ating nagawa sa Unang araw mo ko nakilala ah. Kasama ko si Helmeri May kasama siya isang bestie Madalas tatlo kapag ready Yung iba sabog lahat sexy Yung isa na mas matanda pa sa akin Pero may daladalang candy Nung ikaw kasama ang safe Nasabi kong sa akin ka lang fake bee Unang gabi niya ako nakasama pag ngiti na Sabi niya madami kang babae o hindi ah Kasi sa ngayon ikaw ang gusto ko makita Habang merong alak sa aking basong malamig Sa ah. isip mo lagi akong may iba Sa mga gabing ko lang mag-isa Habang hindi ko pa din malimutan na mas masaya kapag katabi ka Ano mang mangyari maraming gawain Tumawag ka lang ako'y parating na Mundong magulo na to natatakasan ko lamang sa kada kasama kita